goeiemôre. Ek wil julle net so 'n klein storieetjie vertel, maar ek haal net eers aan voor ek die storie vertel. Waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog sien jy nie raak nie? Nou daar was 'n baie suksesvolle prediker gewees, noem hom dan nou maar 'n predikant. Baie suksesvol. Hy het gepreek, hy het die woord kragtig gebring. Hy laat dink my en party ouens. Maar hierdie ou, Eh, sy kerk was vol, hy het oorgeloop. En toe beroep 'n ander gemeente hom. En en hy daar gekom en dit het begin goed begin en al swakker en al swakker en die gemeente het al hoe meer leeg geloop. En toe kry hierdie kerkraad hom by mekaar al sê Dominee, wat is die probleem? Jy was so suksesvol daar gewees en hier ons gemeente is is besig om tot nul te gaan toe sê hy maar hy sy gebedsboekie verloor. Toe staan die hoofouderling op, toe sê hy maar dis geen probleem nie. Sê net waar kan ons hom kry en moenie worry oor die koste nie, ons sal betaal. En as dit nodig is, gaan ons nog twee diakens afvaardig om die ding te gaan haal dat dit kan gouer gaan. Toe sê hy nee, julle verstaan nie. Daar waar ek vanaf kom, het die gemeente vir my en my vrou gebid. Dit was ons gebedsboekie. My sukses was die gemeente se gebed gewees. Weet julle mense, ons moet bid vir ons leierspaar, vir ons leierskorps, dan sal dit die gemeente uit sy nate uitpas. Weet julle, ons moet bid vir mekaar. Ek wil net nog hier aanhaal. Ehm um, Kobus. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons moenie so besig raak met die splinters in mekaar se oë. Dat ons sukkel om die splinter uit my boetie se oog en my sussie se oog uit te kry. Dat ons die krag van gebed mis nie. Dankie. Baie dankie Kobie vir daai een. Nou weet julle as daar foute is, waar lê die fout? Ons het verlede week met mekaar begin praat oor onreg. Die wêreld is vol onreg en hoe om onreg te bestuur. En uh, ek dink nog nie, ons is ons nog nie helemaal klaar daarmee, so ek wil net nog so ietsie daar sê, ons het verlede week gesê, die wereld is vol onrecht, en hoekom is sy vol onrecht? God het die wereld goed gemaakt, sonder onrecht, want daar jy ons gekyk na Deuteronomium 32 vers 4, wat gesê het, God is een God wat sonder onrecht is, ons dit gesing, a God of faithfulness without injustice, God is sonder onrecht, Johannes skryf van hom, God is lig en hom is geen duisternis nie, maar ons weet, die fout het gekom by Adam, Adam het een verkeerde keese gemaakt, hy die duivel bemachtig om die overste van die wereld te word, en aangedreif dier die overste van die wereld, dier die overste van die machte van die duisternis van die licht, het die onrecht in die wereld gekom, en so sit ons nou in een situasie waar ons in een wereld leef van onrecht. Nou, as ons onrecht wil bestuur in ons leven, is die eerste ding wat ons moet weet, is, daar is geen onrecht by God nie. God is rechtvaardig. En as ons hierdie een verstaan, dan besef ons dat onreg kan nooit sy oorsprong by God heen nie. En as dit verstaan, dan kan ons begin optree tegen onreg. Nou het ons gesien, die vraag was toe, moet ons dan een nou onreg leid? Moet een christen nou, omdat hy een christen is, onrecht verdra en onrecht leid? Daar is contrasterende skrifte daar oor. En om die skrifte te verstaan, moet ons verstaan dat onrecht op twee benen staan. Die eerste been is, die bron van onrecht, is die duivel dit kom van hom af. Dit kom van die die wat stil slag en verwoes af. Dit is die bron van onrecht. So, en dan as die skrif vir ons uitsprake gee, sê Petrus en Jacobus vir ons, hom moet jylle teenstaan. Hy sê, weerstaan die duivel. So, dit is baie duidelik dat uh, ons is nie christene, ons kinders van die Heere, is nie passief in onrecht nie. Die, ons het een stand om te staan tegen onrecht, want die onrecht kom van die mag wat achter die, achter die skerms werk. Maar dan is daar een tweede deel van onrecht, en dit is, die duivel gebruik mense, om sy veilwerk te doen. Hy gebruik mense wat in onkunde of in, in moedswilligheid, maak die saak nie, mense wat bereid is om die onrecht namens om te pleeg. So hy het mense aan om onrecht teenoor ander te doen. En dit is teenoor hulle wat die skrif vir ons sê, lei onrecht. Want jy sien daar sy langmoedigheid omdat Jesus een prijs betaal het. En as ons verstaan hoe die prijs gewerk het, het Jesus vooruitkom betaal aan die kruis, het hy al die oortredinge, ongerechtighede, misdaad op hom geneem, wat was, wat is en wat nog kom, het hy die smarte gedra, het hy die straf daarvoor gedra, hy het alles kom wegneem, en daarom, as God nou kyk, sê hy, as een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterf, en nou het een gesterf, hy sê, daarom sien hy niemand meer na die vlees nie, so die onrecht wat mense aan ons doen, kan ons die mense vergewe, ons kan dit verdraa, Uh, daar is so paar skrifte wat ons aangehaal het vir mekaar. Die een is, um, Paulus skryf vir Timotheus, hy sê, lei verdrukking. Um, ehm, Timotheus 2 vers 3, hy sê, lei dan verdrukking soos een goeie krijgsman van Jezus Christus. So jylle verstaan nou, om in verdrukking te staan, beteken nie, dat ek een slaansak vir die duivel is nie. Om my ander wang te draai, beteken nie, dat ek hierdie kaakbeen is nou af, die kant nou wil ek hierdie kaakbeen die kant ook af nie. Dis nie wat dit beteken nie. Die ander wang draai is eintlik 'n demonstrasie van gesag om te sê die Here is vir my en ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens my doen? Daarom kan ek die ander wang draai. Anders gaan ek koes. Anders gaan ek weghardloop. Maar jy sien as ek verstaan dat die Here vir my is, en nooit teen my is nie, dan besef ek, maar ek het gesag in sy naam, en my gesag is nie gerig teen die persoon wat die hou uitgedeel het nie. My gesag is teen die, teen die mag wat achter hom sit, wat hom daarvoor gebruik. Nou ons het klom voorbeeld genoem, ons gepraat van nou Joosef, wat onrechtverig door sy broers behandel was, en hoe dat die, die wiel gedraai het en die, en die situasie verander het, en hy die geleendheid gehad het om hulle terug te kry, en, en hy het nie, hy het het nie gebruik nie in stede daarvan het hy liever geseen. En ons die skrif gebruik in Petrus wat sê, ons is hiervoor geroep om te seen. Ver, geld geen kwaad vir kwaad of geen skelwoord met skelwoord nie. Maar sien jy, ek wil eers met verstaan, vir geld geen kwaad vir kwaad, skelwoord met skelwoord nie, gaan is een aksie tussen my en die mens wat die onrecht pleeg. Dis nie een aksie tussen my en die een wat achter die onrecht sit nie. Hom moet ek weerstaan. Daarom het die skrif vir ons in Petrus gesê, weerstaan die duivel en het die skrif vir ons in Jacobus gesê, die wijse, waar, eh, of die, eh, jylle moet om teestaan, en Jacobus het hy gesê, weerstaan die duivel, en ons gesê, om die duivel te weerstaan, is om ons te onderwerp, aan Godse droom vir ons leven. En Godse droom vir ons leven, is wat? Leven oorvloed, is heerskapie. Hy sê, hy die mens gemaakt, en as hy beeld en gelijkenis, en gesê, onderwerp die aarde en heers daar oor. So Godse hart is dat ons sal heers, waar oor? wat het Jesus gesê, toe opstaan uit die dood, hy het gesê, gaan en maak disciples, vir die wat gegloed, sal die tekens volg, in my naam sê julle wat doen, die duivels uitdrijwe, hoor julle, ek gee julle gesag, oor die macht van die vijand, dis wat Jesus kom doen het, en daarom is ons nie passief, in onrecht nie, maar nou, nou kom ons vat een paar voorbeelde, goed wat aan ons leven vat, so een paar maanden terug, was dit die leerlingraadsverkiesing op school, En nou reken ek, ek gaan gekies word op die leerlingraad, maar ek word nie gekies nie, ek word oor die hoofd gesien. Ek dink dit kom ek toe, ek dink ek, ek boor daar te wees, maar ek is nie. Iemand anders word gekies. Ek doen aansoek vir een betrekking. Ek geloof ek is die kandidaat vir die pos, maar as gevolg van rechtstellende aksie, of wat er onrecht ook al, kry ek dit nie. Nou wat nou? Nou wat nou? Jy sien, wie is die die wat stilslag en verwoes? <laughs> Dis ons die vijand reg. Wie gebruik hy? Die ouwens wat gekies het. Of die ouwe wat die verkiesing gaan manipuleer het. Dis die ouwens wat hy gebruik. So wat is my positie daar? Hoe tree ek op in die situasie? Hoe bestuur ek daar die vorm van onrecht? Daar is een skrif wat ek wil hee, jylle moet omhels, jylle eie maak. Een skrif wat jy dag na dag in elke situasie in jou leven moet oproep. En dis Romeine 8, 28. Wie kan onthou wat staan in Romeine 8, 28? En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede mee werk. So, verstaan jy, dit kan een tydelike terugslag wees nou. Maar wie wat ek weet, dit werk alles ten goede mee. Ek denk somme nou in een skrif in 2 Korinties, 2 Korinties 4, wat een interessante ding sê, um, ou Paulus skryf hierdie ding, hy sê, ons het hierdie skat, by vers 7, ons het hierdie skat in erde kryke, so dat die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees, en nie uit ons nie. Hy sê, nou, hoor mooi, ons het die skat in die erde kruik, ons lichaam, ons is die erde kruik, en ons draai hierdie skat, wat is die skat? Die skat is Godse droom. Die skat is die potentiaal wat God in my beleid, om nie net leerlingraadslid te wees, nie om die hoofdseen te wees, is vol wet matter. Of nie net een departementshoofd te wees, nie maar een schoolhoofd te wees. Maar verstaan julle wat ek bedoel? Dit beteken, dat daar onmeetlike potentiaal in elke mens is. En om hierdie potentiaal te ontdek, om dit uit te haal, is eenvoudig. Het is net om my hand in Godse hand te heen. Om een met om te word. So dat hy my oog kan open om die potentiaal te sien. So dat hy die kanale kan oopmaak. So dat sy lewe, sy skeppingslewe, dier my kan vloei. Nou hoor wat sy, hy sê, ons het hierdie skat in erde kryke, so die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees, en nie uit ons nie. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedrukt nie. Hoor jylle, ons word verdruk, luister mooi, hy het gesê, in die wereld sal jylle verdrukking ken, sal jylle verdrukking kry. Paulus skryf vir Timotheus, hy sê, elkeen wat godsvruchtig wil lewe, sal vervolg word. Dan kom Paulus, hy skryf vir Romeine in Romeine 8, hy sê, wie sal my sky van die liefde van God? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, vervolging, naaktheid, gevaar, swaard, wie wat sê hy? Hy maak een lijfsgoed, hy sê, hier is Godse liefde, hier kom die verdrukking, waarteen is die verdrukking gerig, tegen Godse liefde in my leven, die vervolging, die gevaar, die naaktheid, die swaard, sien jy, hierdie aanslag kom tegen my, waar kom, denk jylle, kom het vandaan, sou Godse liefde tegen homself verdeeld wees, sou Godse liefde homself probeer uitdaag, sou God die een wees, hm, wat die verdrukking en die benauwdheid en die vervolging oor my bring, om sy eie liefde te, uit te dagen in my leven. Dit is ons nou ondenkbaar. Een koninkrijk wat tegen homself verspeeld is, kan nie staan nie. So wat sê hy? Hy sê, ek is, ek is geborge, ek is gevestig in Godse liefde, en omdat ek is, hy sê, daarom kan verdrukking en benauwdheid en vervolging, naaktheid, gevaar, zwaard, of dood of leven of overheer of machte, enig iets. Engele, enige ander skepsel, teens woordige toekomende dinge, hoogte, diepte, niks kan my sky van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. So as ek dit weet, dan sê ek, Heere, ek het die lief, wat gaan gebeur met my? Wat is jou toekomst? Alles ten goede. Is dit nie fantastisch nie? Sê, die skrif kan vastmaak. En jy kan sê, maar ek leie hierdie aanslag, ek leie hierdie verdrukking, hierdie symptome is op my lijf, hierdie terugslag het my getref, hierdie haalstorm, hierdie wat ook al, die Heere sê, hou my vast, hou my vast, hy sê, ek ken die toekomst, ek ken die toekomst, ons verlede week gekyk na Joosef, ondou jy die terugslag wat Joosef getref het, eers in die put, toe die slaaf, toe kry daar my redelijk respectabele werk, maar in een vreemde land, onder een vreemde heerskapie, toe word hy in die tronk gegooi, en al wat hy gehad het, is om om lief te, en oorals waar hy gaan, het sy liefde vir God het vir hom ten goede laat meewerk. En jy weet, as jy mooi dink, uiteindelik, uiteindelik, hierdie feit, dat Potifar hom in die tronk laat gooi het, omdat hy vals beskuldig was, en hy in die tronk beland het, het hom in die contact gebring met die skinker en die bakker. <laughs> En sy contact met die skinker het gemaakt, dat hy die koning die droom het, dat die skinker onthou, maar hy is een ou in die tronk waar die drome kan uitleef. Sien hoe dit ten goede mee gewerk. God sê, ek werk het ten goede mee. Ek wil eens met dit in, in ding verstaan. God gaan jou nie laat sondag om jou te red nie. God gaan jou nie siek maak om jou gezond te maak. Ek het gesê, een koninkryk is nie ten omself verdeeld nie. So verstaan mooi, die vijand kom met die duisternis, en hy kom met sy verdrukking en sy vervolging. Hy kom met die onrecht. Maar God wat recht is, by wie daar geen skadewee van omkering is nie, hy is by machte om dit om te draai, maar ek wil even jou iets sê, hy gaan dit nie omdraai. Somme net nie hy gekies dat jy, in sy almag het hy besluit, dat jy moet heers. Jy heers oor die duivel, nie God nie. God kan hom wegveen met sy pinkie man. Maar God sê, ek het genoeg in jou bele, om hom op sy plek te sit. Hy sê, en daarom moet jy heers. Maar hy sê, die eerste ding waarover ek moet heers, is oor myself. My eie emosie. <laughs> My eie verkeerde denken. Daar moet die redding in my denken kom. En as ek verstaan dat God niks met hierdie aanslag, met hierdie tragedie, met hierdie siekte, met hierdie onrecht te doen het nie, dan weet ek, ek is veilig by hom. Die Heer is vir my, en ek sal nie vrees nie. Wat kan een mens my doen? Het is Gods hart vir ons. So, wat maak ek nou, as ek in hierdie situasie land? Nou kom die skrif, en die skrif sê, een slechte mens moet jy nie weerstaan, hier is kostelik nie, Jakobus skryf en sê, weerstaan die duivel. Jezus sê in Matthäus 5, ek dink jylle moet het saam met my gauw lees, maar in Matthäus 5 sê Jezus hierdie ding, hy sê, jylle het gehoor dat daar gesê is oog vir oog en tand vir tand, want dis ons neiging nie, hy sê, maar ek sê vir jylle, hy sê, dat jylle een slechte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op die rechterwang slaan, draai ook die ander een na om toe hoor jy wat sê hy? Hy sê, weerstaan die duivel, maar moet nie een slechte mens weerstaan. Hy sê jylle die, die twee bene van onrecht? Weerstaan die duivel wat achter die onrecht sit, wat achter die persoon sit, wat die onrecht pleeg. Maar moet nie die persoon weerstaan nie. Seen die persoon, he die persoon lief. Sien jylle die, die beeld? Hoekom kan ek die persoon lief hee? Maar hierdie houd my onrecht aangedoen, hierdie houd my skade merokken. Maar hoe kan ek om lief hee? Ek kan om lief hee, omdat ek vast hou aan Romeine 8, 28 wat die Heere sê, omdat jy my lief het. Jy sien, ek, ek wil jou ding sê, ek kan nie in die selle asem God lief hee, en een ander mens haat vir wie hy net so lief is soos vir my nie. Want dan wil ek God verdeel. Jy sien, as ek, as ek jou kom aankla by God, dan vraag ek vir God om kant te kies tussen ons. Hoor jylle? Want nou een het vir allemaal gesterf. So lief het God vir wie gehad? Die wereld. Die wereld namelijk dat God die wereld met homself versoen het, dier hulle, hulle misdaad nie toe te reken nie. God sê aan die sondes oortreding, en sal ek nooit meer dink nie. Ek dink bykie mooi hierover. So as ek iemand my God wil gaan ankla, dan verwag ek God met kant kies, hy kan nie, want hy het sy leven gegeef vir die persoon. Hoor jy? Maar wie wat, ek kan die duivel ankla, maar ek hoef my eers aan te kla, nie, ek kan hom somme kort vat recht uit. Want die Heer het gesê, ek geef gesag in my naam sien jylle die verskil? So ek weerstaan die duivel, maar hy sê, moet nie een slechte mens weerstaan nie. Wie is een slechte mens in die stadium? Kijk waar sê Jesus dit, Jesus sê dit voor die kruis. Toe het mense nog so gelijk, want hulle was in hulle sonde. Maar nou vandag, as ons na die kruis, is daar nog slechte mense. Hy sê, hy is oorgelever terwille van die mensdom van ons, misdade. Hy is opgewek terwille van die mensdom, ons, sy rechtverdig maken hoeveel slechte mens is daar oor? Besef jy, dat geen slechte mens nie. Ek ons ken van nou af niemand meer na die vlees nie. Maar nou, nou kom Johan en sy sê, maar, maar luister, as ek kwaad is vir een oude, dan sê ek nie lis om om te vergewe nie. Nou wat nou? Wat nou? Ek voel nie na vergewe nie, maar ek wil vir jou iets vraag. Toe Jezus gebloed gesweet het in Gethsemane, het hy gevoel om na die kruis toe te gaan het hy gevoel om sonde te word in ons plek? Verseker nie. So wat het gebeur? Vergifnis is nie gevoel nie. Vergifnis is besluit. Jy sien, ek hoef nie te voel, luister, mooi, baie keer het ons hierdie ding, ons dink, as ek nog, as ek een wrevel in my hart voel teenoor iemand, dan kan ek om nie vergewe nie, en ek sal om nie vergewe nie, en ek het om nie vergewe nie, nie man. As jy besluit om om te vergewe, gaan die wrevel sel weggaan hoor my wat ek jou sê, jy gaan self ervaar, hoe dat die wrevel uit jou hart gaan, omdat jy Godse geest, ek wil vir jou so sê, jou onvergevingsgesindheid, jou besluit om nie te vergewe nie, is een prop, wat Godse geest stop, en Godse geest sê, ek begeer met jaloersheid, hy sê, ek staan by die deur van jou denken, van jou hart, en ek klop, en as jy oopmaak, sal ek jou kom altyd hou, en as ek sê, heren, ek besluit om te vergewe, skie die prop af, was gestraap by een trouwer, en hoor jy, voep, voep, soos die champagne proppe gaan, jylle weet wat dit beteken, he. dit beteken, die champagne kan uitkom, dis die beginsel hier, Godse gees is binnen in ons, hy wil die prop afskiet, maar die prop is my besluit, besluit ek om te vergewe, besluit ek, om Godse wil, Godse droom vir my leven, een kans te gee. Jy sien, as ek het in integriteit en in waarheid besluit, waarborg ek jou vanmorgen, laat jy Godse geest toe om te begin vloeien en as Godse geest begin vloe, dan vloe hierdie ding dier ons. Dan word dit wat een besluit was, word een wil. Waarom kan ek vergewe? Kom, ek stel het so om. Hoekom wil ek nie vergewe nie? Ek sê, ek is te nagekom. Ek wil nie vergewe nie. Maar as ek sê, Heere, dit waarin ek te nagekom is, hierdie skade, hierdie verlies, kan u vir my omdraai in een positief ver bo wat ek kan bid of dink. Hoor wat sê 2 Korintiërs 1:9? Wat nie oog nie gesien, nie oor nie gehoor nie, hart van die mens nie opgekom het nie, God bedink vir die wat hom liefhet. Ver bo wat ek kan bid of dink. Here, ek hou aan U vas. En as ek aan hom vashou, wie wat gebeur met my? Dan swaai hierdie ding om. Dan swaai hierdie ding om. Skeek gaan my oë oop. Jy weet, dis interessant nê. Nee. Daai skrif in Jeremia, julle ken daai skrif in Jeremia, ek dink uh, eh, 17 vers 5 sê hy hierdie ding. Hy sê vervloek is die man wat op die mens vertrouw en van vlees sy arm maak. Hy sê, hy sal nie kan sien as die goeie naam toe kom nie. En jy weet hoe is die goeie? Die goeie is soos een bus. Ek staan langs die pad gestrand en hier kom die bus verby. Maar ek is dan my rug na die bus toe. Rai net wat? Die bus is verby en ek bly staan. Maar as my oog reg is, dan sien ek hier die bus, ek stop hom en ek klim op en dan gaat ek. En dis die beginsel. Hy sê, as ons op die vlees vertrouw, as ons op die mens staat maak, jy sê, en dis waar my probleem is, nou vertrouw ek op die vlees, want ek wil vergelding hee. En in, my, in die vergelding wat ek soek, en op die vlees wat ek vertrouw, wat gebeur? Maak my oor toe. Dan gegeer ek die duivel juist die sin. Dan gegeer ek juist die duivel kans, om by my te stil te slag en te verwoes. Besef jy, die onrecht wat my aangedoen is, is die punt van die huisberg besef jylle, dat die groot probleem wat ek gaan hee, is nie die onrecht wat my aangedoen is nie, is my vasthou aan die onrecht. Hoor wat sê Paulus vir Timotheus, hy sê, 1 Timotheus 5,22 denk ek, hy sê hierdie ding, hy sê, moet nie gemeenskap hou met die sondes van ander nie. Want jy sien, as daar onrecht tegen my gepleeg is, en ek hou hierdie onrecht vast, ek bedink dit, ek bespreek dit, ek is met al my bezig, ek vergewe dit nie, so wat gebeur met my? hy sê, ek hou gemeenskap daarmee, so wat gebeur met my? Daai onrecht besoedel my jylle weese, besoedel my lewe, besoedel my denken, besoedel my spraak, uiteindelik besoedel het my optrede. Ek het jylle voorbeeld genoem van die ouwe het my met die baksteen gegooid uit die bus uit. Jy sien, as ek nie daar kan vergewe nie, wat doen dit? Dit besoedel my denken met vrees. Dan sê ek, maar nou kan ek nie meer rein nie, want wanneer kom daar weer een bus voor my? Hoor jylle? En dit is precies wat die vijand wil hee. En nou loop ek vir julle allemaal en vertel en sê, bly net van die fietsen af en van die paaie af en dan gooi jy moet baksteen. Hoor jy? Maar as ek vergewe, die oomlik toe ek vergewe, toes ek vry, toes ek los, so nou rui ons fiets. En dan is nie meer baksteen wat vlieg nie. Sê jy waar hy die gesag? Besef jylle, ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, tegen nie tegen die ouwe die baksteen gegooi het nie. Ons worstelstrijd is die nie een wat om aangespoor het, my baksteen te gooi, en ons het hom op sy plek gesit, ons weerstaan hom in die naam van die Heere, daarom dat die baksteen geen rol mee speel. Goed, ek wil terugkom na 2 Korinties, want nou wat het die boot gesê, hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedrug. Ons is verlee, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlaten nie. Neergewerd, maar nie vernietig nie. Besef jy, ek is vervolg, maar ek is nie verlaten nie. Joosef was vervolg, maar hy was nie verlaat nie. God was net so by hom. Toe hy in die tronk was, of toe hy in die put was, as wat God by hom was, toe sy pa vir my, vir my veel kleren gekleed gegeet. Hy was net so by hom altyd. En so, sê God, ek sê jou nooit begewe, en jy nooit verlaat nie. En as ek dit besef, dan sê ek, Heere, maar as jy hier is vir my, en jy gins is oor my uitgeroep, en jy sê net vir my aan die kruis betaal, so dat al jy beloftes in my leven waar kan word, dan is het ons nou makkelijk, om te sê, Heere, ek kan vergewe, want as ek vergewe, dan gaan my oor oop, oor mooi, die wat op die vlees vertrouw, um, die mens vertrouw en vlees sy arre maak, wanneer ek dus op die vlees vertrouw, wat doen, wil die vlees doen, die vlees sê, ek soek vergelding, vlees sê, betaal, dit wat die vlees sê, maar wat sê, wat sê God, hy sê, moet op die vlees vertrouw nie, vertrouw op my, vir die wat my lief het, sal ek het omdraai, ek sal het van my positief maak, en nou is ek neergewerp, maar ek is nie, wat is die woord, hy sê, ek is neergewerp, maar ek is nie vernietig nie, ek vervolg, maar nie verlaten nie, ek verleer, maar nie radeloos nie, en ja, daar is momente, en daar gaan momente kom, wat ons verleer is, maar wie wat, ons is nie verlaten nie, en dis vir my die, die sien van hierdie ding, nou kan ek vergewe, maar kom ons gaan nou, kom ons, kom ons loop nou met die ding aan, nou kom ons by die concept van vergifnis, dit beteken, onrecht word my aangedoen, en nou wil ek vinnig wees om te vergewe. Nou het ek verstaan, om te vergeld is die vlees. As ek wil vergeld, gaan ek nie sien as die goeie kom nie. As ek kan rus in die Heere en sê, Vader, ek het u lief, ek het u lief, en ek weet, u het hierdie persoon wat die onrecht aan my gedoen het ook lief, daarom sien ek hierdie persoon liever as dat ek om vervolg. Wie wat gebeur met my? Die sien van God skop in my leven uit en verboe wat ek kan bid of dink, word my deel. Kom ons kyk na een paar skrifte oor vergifnis. Ek wil hy ons moet hierdie goed met mekaar deertrap. Laat ons die context en die concept van die skrif sien. Kom ons kyk gauw na um, ehm, Marcus 11. Voor ons nou by Marcus 11 kom, kom ons kyk net gauw na ander ding. Ons het verlede week gepraat oor Joosef. Kom ons kyk vandag na David ou David, as jy nou wil onrecht sien, kyk bykie na Davidse lewe. Ons sien hoe dat David uh, hierdie klein sienkie is, die kleinste van 7 seens. Isaai sy pa het 7 seens. Dit was een rijkdom die tijd, om 7 seens te hee. Maar David is die kleinste, hulle stoot om daar in die skaapkril uit, hy blijf dat is in die skaap. En toe Samuel kom om een koning te salf, toe berei Isaiah een maaltijd voor, en hy bring hierdie seens een na die ander, want Samuel sê vir hom, tis in jou seens is daar koning, ek moet hom self. Eliab, Abinadab, Sama, hier kom hulle voorbij. Groot kryger, sterk manne. Wat sê die heren? Moe nie kyk na die grootsheid van sy vlees nie. Hy sê, want die mens sien aan wat voor oe is, maar God sien die hart aan. Ses manne is voorbij, daar is nie koning nie. Samuel sê, heren wat nou? Hy sê vir Isai, die Heer het nie een van jou uitgewees nie, is daar nie nog een nie? Verzeker is daar nog een, maar wie wat, hy is onbelangrik. Hy is so, hy is so verontreg, dat hy hom nie eens genooi het vir die eten nie. Hy eet daar buiten uit die blikbord uit. En dan sê Samuel, gaan haal hom. En toe hy inkom, sê die Heer, staan op salf om dis hy. Hierdie klein sienkie, En ons sien Godse geest word vaardig oor hom. En wat probeer met, met Samuel, of met David? Hy, sy pa, verstaan hierdie goed nie, sy pa stuur hom terug skapen toe. Hy is gesalfde koning van Israel, maar hy pas skapen op. So ou kon sê, joe, maar hy behoor daarom een kleed te gekryd soos Joosef. <laughs> maar sy pa ag hom nog steeds nie, ek dink sy pa glo nie hierdie ding nie. Maar wat doen David? David is daar tussen sy skape. En daar leer David, hy sê, as ek hier as ek aan u vast, hou, u is my herder. Ek kort niks. Ek het my paase liefde nodig, ek het die erkenning van my broers nodig, ek het al die goed nodig. Hy sê, nee, ek kort niks. Want u is my herder. U laat my neerle in groen weivelde. U leid my na waters waar is is. U voorsien vir my. U kom die leeuw en die beer, bedreig sy skape. En die Heere sê, maar ek is met jou. So hier kom een terugslag vir my, ach nee, hier kom een leeuw en een beer, maar wie wat, hy sien hier die aanslag, en hy weet waar dit vandaan kom, hy weet sy aanslag is tegen die leeuw en die beer, en sy aanslag is tegen die vijand, en hy verslaan die leeuw en die beer, hierdie klein sienkie tussen die skape, hoekom? Want God is met hom. En dan, roep sy pa my, sê, vat bykie vir jou krijgere broers, kos, kos, en bykie kaas en goeders, want hulle hy maak oorlog met die Filisteine, en daar gaan nou David, en hy kom daar by die, by die laar uit, en ander kant die laagte is hy nou Goliath, en hy nou Goliath is hierdie groot rees, en hy skree, hy sê, ek daag die slagordes van Israel uit, geef vir my een man wat tegen my kan veg, en allemaal, al die groot broers van hom, sy broeke bewe, en Saul sy broek bewe, allemaal op sy broeke bewe. Wat gebeur met David? David is hierdie oukie, wat oor die hoofd gesien is, hy is nie belangrijk genoeg om te gaan veg nie, daai tyd was het kritisch belangrijk vir een man, om sy manlikheid te bevestig, dier, dat hy een krijger is, David is nie belangrijk genoeg nie, David stap hier by ons kalag een ochend, met een maankie of twee maankies kos, stap hy, om vir sy broers kos te vat, en die volgende oomlik is, Goliath daar, en Godse gees, wat in David is, sê, wie is die Filistein? en hy die oorvloed van die hart spreek die mond. En David is so een met God, wat hy lief het, dat hy sê, wie is hier die onbesneende Filistein, dat hy die slagordes van Israel uitdaag? Hy sê, ek sal tegen hom gaan weg. Want jy sien, David het besef, met jy loop ek een bendestorm, met jy spring ek oor een muur, dis wat David gesê het. Hy het hierdie ding verstaan, en hy sê, die leeuw en die beer, en nou vat hom na Sul toe, hy sê, hierdie mannetjie sê, en er Sul sê, ek kan het nooit waag nie. Hoe kan ek die hele Israel want wat, wat het Goliat gesê? Goliat gesê as ek wen, dan is die Israel die Filistynese slawe. As julle man wen, is die Filistyne julle slawe. Saul sê ek sien nie kans omdat om van ons almal slawe te maak omdat ek jou in die oorlog uitgestuur het, hoor die onreg. Hy word alweer nie geag nie. Maar wat sê David? Hy sê die Here wat my verlos het uit die hand van die leeu en die beer hy sal my verlos uit die hand van die onbesnede Filistein en Saul besef, maar hy is krag in die mannetjie Saul besef, toe niemand gekyk het en niemand aan hy geklap het nie het hy die leeuw nie weer verslaan omdat God met hom was omdat hy sy hand in God sy hand gehou het en hy sê goed hy probeer om eers op die vlees dat vertrouw hy trek vir hom sy harnas aan, geef hom hierdie gewaad van hom, ou David stort amper in mekaar, die goedste zwaar vir hom Jy weet, daai tyd het hulle dit van metaal gemaakt om hulle te beskerm. David kan dit nie eers dra nie, hy is nog te klein. En dan stap David uit. En so, Goliath kom nog aan met hom en hy sê vir hom, as ek een hond lewe, moet een stok na my toe kom, want hy het seker nog sy staf in sy hand gehad, in die een kant. En dan sê David vir die volgende ding vir hom, hy sê, jy kom na my met een zwaarte spies en een lans, maar ek kom na jou, in die naam van die Heere van die Leerskare van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Ek wil jy nie iets verstaan. Goliath was maar net die pion. Dit gaan eindelijk oor die duivel. Hy sê, vandag sal die Heere jou my hand gee. En ons weet wat die gevolg was. Goliath is verslaan. Groot oorwinning vir Israel. En dan? Dan roep die koning vir David nader en sê, kom. Kom, en David gaan voor hom in en uit. En David speel vir hom op die harp as hy, as hy kop nie lekker is nie want wat het met Saul gebeur? Op vlees vertrouw, van vlees sy arm gemaakt. En toe kon hy nie meer sien, as die goeie naam toe kom nie. En nou speel David vir hom op die harp. En dan begin hy besef, dan begin die macht van die duisternis, begin vir Saul sê, luister, Boeta, hierdie ou gaan jou koningskap vat. Hierdie ou is eindelijk die gesalf, die salving weg van jou af. So wat doen Saul? Hy begin om vervolg, hy probeer om die spies doodgooi, hy vervolg om, David vlug. Naderhand keer Saul om in die grot vast. Hy wat die een is, wat Saul sy rechterhand geworden, hy is die ou wat Saul sy oorloof vir hom gevoer het, hy is die een wat Saul verlos het uit die hand van die Filisteine, <laughs> maar hy is die een wat die Saul vervolg word, sien julle die onrecht, hoor David saart, hoor mooi David saart, Saul keer in die grot vast, en Saul besef nie, hy is daar nie, Saul gaan leef in die grot, en uh, eh, David gaan, hy snij een slip van sy kleed af, Davidse manne sê, kyk nou die Heere om in jou hand gegeen, nou, nou kie om doodmaak. En jou koningskap opneem, hy sê, een slechte mens, moet jy nie weerstaan nie. <laughs> Moe nie jou hand oplig, ten die gesalfte van die Heere nie. God laat alles ten goede meewerk vir die, wat na sy voornemer geroep is. En ons sien, hy spaar sol sy leven. En sol maak een belofte wat hy weer breek. Hm. <laughs> Dis hoe sol maar werk. In elk geval, so gaan die een ding na die ander, tot op een punt, dat David by een plek kom, wat hy die Heere sy hand los. Hy sê, nou sal ek nie meer ontkom, nadat die Heere om tweemaal wonderbaarlikheid vir sy hand het gered, sê, nou sal ek nie meer ontkom, uit die hand van my vijanden, uit die hand van Saul nie. So hy loop oor na die Filisteine toe. Hoor jy, wat maak hy van vlees sy arm, vertrouw hy op mense. En hy trek die gesalfde koning van Israel, ja, ek en jy kan ook sikke foute maak, trek ons uit, trek hy uit teen die volk van God, saam met die duivel. Hoor jy, die Heere sê vir die disciples, wie sê jy is ek? Petrus sê, jy is die Christus, hy sê, salig is jy, want vlees en bloed het het nie in jou openbaar nie, en ek sê aan jou die sledels van die koninkryk. En dan vat hy Petrus een kant, hy sê, Petrus, as God dit aan jou openbaar, kan ek vir jou nog meer sê, ek moet lei, en ek moet oorgeleer word dier die overstes. Petrus sê, mag God het verhoed hy sê, wijk achter my Satan, sê hoe makkelijk kan ek en jy in die positie inval. Om Satanse werk te begin doen, net omdat ons ons oog van God afhaal, en op die vlees begin vertrouw. En dis wat David hier doen, en wat gebeur? Hy sê nie, hy sê, goeie kom nie, want so wat gebeur toe, terwyl hy op pad is om tegen Israel te vegen, sê hierdie eh, Filisteinse koning, sê hy, luister, hierdie ou, is het tweegezig, hy gaan my in die rug steek. As ons in die geveg is, dan draai David tegen ons, hy maak hulle by mekaar, hy sê, David, laat jy gaan, ek wil jou nie saam my in hierdie geveg, en jy kan dit nie waag nie, nou nou steek jy my in die rug, David draai om, doopstert, gaan terug, en toe hy terugkom by die laar, weet wat gebeur, toe het die dorpie waar sy mense geblei het, en sy manskap is sy mense geblei het, sieklag, is geplinder dier die, ek dink die amal akita of een van die haaklomp, en alle die vrouwens en kinders is weggevoer, slawe, en nou begin David sy eie manne teen hom brom, sien net een, sien wat gebeur met David, net omdat hy Godse hand los. Maar wie wat, David het iets gesnap. Dit staan daar in 1 Samuel, ek dink 26, kom, as jy vinnig daar, daar wil blij. Maar dit is een belangrike skrif om te onthou. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Hoor het sê. Hy sê by vers 6, en David het het baie benauwd gehad, want die manskap het gepraat om om te stenig, want die siel van al sy manskap was verbitterd elkeen oor sy seens en sy dochters, wat weggevoer is. Maar David het omself versterk in die Heere. Dis wat so wonderlik is. Jy weet die Heere, is altyd daar. Daarom sê Jacobus 1 vers 4, hy sê, as iemand weisheid kort kom, laat hom het van God bid, wat aan elkeen gee, sonder om te verwaaid. Die Heere toe die eerste lang gesprek met David, en sê, luister mannekie, dat ons eers die ding uitsoort nie. <laughs> Toe hy ons versterk in die Heere, sê die Heere, gaan. En hy gaan, en hy gaan, gaan ontzet sy mense, en hy kom met een machtige groot buit terug, en weet hoe hy met die buit terugkom, toe hy die Filisteine, wat uitgetrek het tegen Saul, het vir Saul verslaan, en Saul is dood, en David trek, en hy word koning in Hebron. Die Heere sê, ek sal dit ten goede vir jou laat meewerk. So as ons dit kan onthou, mense, dan weet ons, maak nie saak hoe groot die verdrukking is nie, hoe groot die onrecht is wat ons aangedoen is nie, hoe groot die onrecht is wat, oh, as het aan ons kinders van, oh, maar my kind, is my kind wat onrechtverig maan, want, leer jou kind dit, leer jou kind, hou jou hand in Gods hand, ek sal dit ten goede laat mee werk, vir elkeen wat my lief gehad het. Dan verstaan ons nou die skrif, wat die Heere sê, dat ons lei volgens die Heere se wil, wat is dan die Heere se wil? Waar sal ons dan lei volgens die Heere se wil? Jy sien, David, was dit Godse wil dat David moes leie? Nee, was nooit Godse wil nie. Godse wil was een leven in oorvloed. Het God arm gemaakt dat hy moes leie? Dit was maar nie Godse plan om om te laat leie nie. So dit was nie Godse doel nie. God het het doel gehad met die leiding van een mens, en dit was die leiding van Jesus. En daarom het God vir hom gesê, dis nie moendlik dat hy die beker by jou voorbij gaan nie want jy is die enigste een wat die prijs kan betaal vir die mensdom, jou leiding gaan die mensdom red. Sy leiding was die mensdomse redding, nou wil ek jou vraag, was sy leiding genoeg? Wat er leiding wil ek dan daarby voeg? Jy sien, Paulus maak een uitspraak aan die Colossense, hy sê, ek vul in my lichaam aan die leiding, Colossense 1, 24. Nou verblij ek my in my leiding vir julle en vul in my vlees aan die oorblijfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy lichaam wat die gemeente is. Die oorblijfsels van die verdrukking, wat bedoel hy daarby? Betekent dit dat Jezus nie genoeg geleid het nie? Jezus het met een offer vir altyd volmaakt die geheilig word. So, dier sy leiding het hy vir ons totale absolute rechtverigmaking en redding moendlik gemaakt rechtverigmaking gegeen, redding moendlik gemaakt. Hy het dit vir ons gegeen. So dis afgehandel. Wat Paulus nou sê, Paulus sê, ek het so een met hom geword. Ek het so een met sy leven geword, dat ek my leven nie belangrik acht nie. Hy sê, al lei ek dan, dier, hoe lei hy? Hy lei dier verdrukking. Nou wat sê Petrus? Petrus sê in 1 Petrus 3, daarby vers 13 tot 15, sê hierdie ding, hy sê, dit is, as die wil van God het eis, dat ons moet lei, wat bedoel hy daarmee? Hoe kan Godse wil dit eis, dat ons lei? Kan dit wees dat God sê, Jesus het vir jou gelei, nou lei jy nog 'n bietjie by dit, gaan jou hemel toe vat? H? Huh? Jesus het jou siektes gedra, maar nou dra jy nog 'n bietjie? Jesus het jou smarte gedra, maar ek voeg nog 'n bietjie smarte by vir jou, of het Jesus die volle prys betaal? Hy het mos die volle prys betaal. So wat van watter lyding kan Paulus dan praat? Paulus kan slegs praat van die leiding wat kom as gevolg van die verdrukking, die vervolging, die benoudheid, die gevaar, die swaar, wat die vijand kom om my geloof te steel, om my verhouding met God te steel, om my te probeer oorhaal, om te dink dat het nie goed is om God te dien nie. Hoor jylle, God het klaar die, Jesus het klaar die werk gedoen. So as hy sê, die vereiste is, dat as ons volgens die wil van God moet leid, is die leiding bloot, kom ek vir jou verduidelik wat is die leiding. Die leiding is wanneer ek my vlees moet ondersit om te vergewe wanneer ek nie wil vergewe nie. Wanneer ek iemand moet vergewe wat my kwaad aangedoen het en hy het nie eers verskoning gevra nie. En ek moet vergewe. Hm, dis lei. Want dis wat Paulus sê, maak dood aan julle lede wat op aarde is. Want leiding is om dood te gaan. En as ek die lede wat op aarde is, want my lede wat op aarde is, sê ek wil om 'n klap teen sy kop gee. Ek wil vergelding hê. Ek wil hom terugkry die leiding wat volgens die wil van God is, is om die vergelding, die vlees in my dood te maak, dood te reken en te sê, Heere, ek kies om te vergewe. Ek kies om te vergewe. En as ek kies om te vergewe, en ek vergewe, dan die champagnebordelse prop gegaan, dan kan Godse geest deurkom. En wie wat ervaar ek? Ek ervaar dat ek nie meer een behoefte het om te haat nie ek het vir julle, partij van julle die story vertel, vrou daar in die Westvrijstaat, wat haar sien verloor het, iemand haar sien langs die pad doodgerij, haar enigste sien, baie groot boerderij die mense, baie welaf mense, en sy loop met hierdie klip in haar hart, hierdie kroonprins, hierdie sien van haar wat die boerderij moes oorneem, en die, al die plaas moes erf, is dood, sy het nie meer een kind nie, en sy kom een ochend, ek het daar in Hoopstad bedien, en sy kom een ochend by my jare terug, en sy sê, maar ek het hierdie verskrikkelike sonde in my leven, sê sy. Sy sê, want ek kan die man wat my sien doodgerei het, nie vergewe nie. En ek sê, va, goed, ek verstaan, maar nou kan jy sien, haar leven val uit mekaar uit as volg daarvan. Sy hou gemeenskap met die sondes. Het eet haar op van binnen af. Sy kan die verhouding met God heen nie. Sy kan nie sien as die goeie voorbij kom nie. Ek sê, va, sê vir my, het jy die Heere lief? Ja, sê sy. Ek sê, is dit moeilik om die Heere lief te heen? Nee, sê sy. Ek sê, alright, as jy morgenochtend dorp toe rij, en jy rij by die plek voorbij, want het is nie plaas in die dorp, is hierdie plek waar die baasien doodgereis. Ek sê, jy morgenochtend by die plek voorbij rij, sal jy een keese kan maak, een besluit kan jy om te sê, Heere, ek loof jy omdat ek jy lief het, en omdat jy my lief het, en omdat jy goed is vir my, en omdat jy God is. Sy sê, dit sal makkelijk wees. Ek sê, doen dit. En sy is daar uit. En die volgende ochend, toe ek hier by my kantoor kom, toe leid die telefoon, toe sit sy, in ekstase. Ek sê, wat het gebeur? Sy sê, ek het al voorbij gerei, ek het besluit om die Heere te loof. Ek het die Heere begin loof, sy sê, wie wat het my gebeur? Sy sê, ek het nie net die man vergewe nie, ek het om lief. Wat het gebeur? Toe sy die Heere begin loof, toe gaan die prop af. Wat kom uit? Godse liefde, vir hierdie man, wat haar seun doodgery het of dit moetswillig of per ongeluk was. Ek aanvaar dit as per ongeluk, maar kom ons maak nie saak nie. Maar die man wat haar die wat sy bele, haar belewenis was wat haar die onreg aangedoen het. Toe die prop gaan deur haar besluit om God lief te hê, toe staan God se liefde vir daai man wat haar soveel leed veroorsaak het. Staan die liefde op. Laat sy sê dit gaan nie eers nou vir my oor vergifnis nie. Ek het hom lief. Hoor jy? Dis mos 'n wonderwerk is dit nie een wonderwerk nie. Dat dit in my, dat dit wat nie in my aanwezig is nie, ons sit baie keer in ons hevelike, ons praat met hevelike wat vlender sê, dit is nie meer in my nie. Wie wat? Godse gees is in jou. En wie wat? Godse gees het nie verander nie. En jy Godse gees, as jy die prop kan laat gaan, kan jy Godse gees toelaat, om, om jou te bevrug van vooraf met sy liefde vir die persoon vir wie jy lief was. Dis moendlik. Dis Godse hart. Ek ons maak die ding volledig. Ek ons maak van, oh, daar is nog een skrif wat ek nog bijgebruik nie so, dat ons het sommer net volledig maak. In handelinge, in handelinge kom Ananias, kom die heren na Ananias toe en hy sê vir Ananias, hy sê, daar in Tarsus is daar man Saul, onthou jy toe Saul is, op pad was Damascus toe, die lig op hom geskyn het, van sy perd afval, hy was blind, en hy daar in, of in Damascus, in Damascus, hy was op pad Damascus toe, en in elk geval, uh, en nou kom die geest van die Heer na Ananias toe, en hy sê vir Ananias, Ananias, hy sê, daar is die man, en Ananias sê, Heere, daai ou vervolg ons ou, hy maak ons dood, hoe sal ek gaan, en dan sê die Heere, gaan, hy is vir my uitverkore werktuig, en ek sal om nog toon, hoor het, sê die skrif, hy sê, hoeveel hy vir my moet lei, dan nou wil ek jou iets vraag, het Jezus' leiding, plus Paulus' leiding, is vir ons saligheid. Jesus' leiding is ons genoeg. So wat bedoel die Heere as hy sê, dat hy nog vir my gaan by? God sien vooruit. God sien wat er hart het Paulus. Hy sien dat die ijwer in Paulus, wat die gemeente van Jesus Christus, wat die gelovig is vervolg, hy sê dit is omdat hy een waarachtige ijwer vir God het, maar die ijwer is verkeerd. Die ijwer is sonder kennis. Hy sê en as hierdie man die kennis kry, gaan daai selfe ywer as God se gees die geleentheid kry, gaan daai ywer rondom opstaan dat hy gaan sê ek sal in my liggaam die lyding aanvul in die sin van dat hy sê ek sal in Jesus se spoor gaan loop nie om van my 'n beter mens te maak nie maar omdat ek so vol is dat ek my eie lewe nie meer ag nie dat ek my lewe gee vir die evangelie dat ek my lewe gee vir vir die boodskap wat in my brand, hy sê, wee my, as ek die evangelie verkondig nie. Jy sien, as ons dit lees en sê, God het besluit dat Paulus moet lei, hoor die, God het nie so besluit nie, Paulus het so besluit. Ondou jy wat het Jesus gesê, niemand neem my leven van my af nie. Nie God nie, nie die mense nie, nie die duivel nie. Hulle kon nie. Hy sê, ek het een gebod van God ontvang. God sê, ek sal nie jou leven vat nie. Jy leed het uit jou eie neer. Hoor jy, dit wat het sy keese geblei, want het is liefdesbesluit. Die rede waarover Jezus vir ons aan die kruis gesterf het, is omdat hy ons so lief gehad het. Niemand sy vader omgedoong het nie. Dit was al manier. Maar hy het ons uit liefde. En daarom, Paulus' reaksie, Paulus' leiding, was nie omdat hy moes om beter te wees, of moes om in die hemel te kom, of moes om iemand anders in die hemel te kry nie. Die rede vir Paulus' leiding was, dat hy so een geword het, met Godse geest, dat hy die geleentheid, hoeveel geleentheid gehad het, om die ouwens wat om onrecht aangedoen het, toe hy nie daarna gevoel het nie, die ouwens wat om in die tronk gegooi het, die ouwens wat om geslaan het, die ouwens wat om mishandel het, die ouwens wat om gestenig het, jylle onthou wat moet stokke geslaan het, al die goeders wat hier is, om al die geleenthede wat gekom het, om in al die geleenthede nie op die vlees te vertrouw nie, maar die le sy lede wat op aarde was, soos wat hy vir die Colossense beskryf, dood te maak, en te kies om te vergewe. Dit het met Jesus gebeur, dit het met Stefanus gebeur, toe jylle Jesus aan die kruis ophuis, toe sê, vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, toe hulle Stefanus onder die klippe steek, toe sê, vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, weet wat gebeur met Stefanus, toe hulle hom onder die klippe steek, en hy uitroep, hy sê, jyre, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, toe hy dit uitroep, toe sê hy Jesus aan die rechterhand, toe sê hy al die hemel, toe maak die hemel oop, sê, hier kom ek, hy sê, wat wil ek nog hier maak op aarde, <laughs> ek sien, ek sien die hemel geopen, ek sien Jezus staan in die rechterhand van God, hy sê, hier kom ek, hoor jy, dan ach hy sy leven nie meer nie, maar jy sien, ek vandag vir jou sê, luister, laat toe die reuns jou dag gaan, gooi met klippe, luister, dit gaan nie jou opgewonnen maak nie, en luister, my nie bekommerd wees, dat jy jou nie opgewonnen maak nie, maar dit is wat Johan vanmorgen van gepraat het, dit is een groeiproces, mense, dit is een proces waarin ons een word, so een word met, met om, dat ek nie meer bang is vir konflikt nie. Ek is nie bang, bang meer om my staan te staan en te sê, dis die waarheid en dis die oorlevering. Ek is nie meer bang vir die beskindering van mense nie. Want wie wat die beskindering van mense kan my nie meer skeel nie, want ek is een met God. En die beskindering van mense gaan nie maak dat ek terugskinder nie. Hoekom nie? Ek kan vergewe. Ons tyd is om. Ek het nog pacht om te sê. Ek het nog drie skrifte. Ek weet die tyd is om kan ek nog drie skrifte gee. Drie. Die eerste ene is in Markus 11, jylle was daar. Jezus sê belangrijk, ek wil net hier, ons moet dit verstaan, en, en in context sien, as ons dit in context sien, dan ja, kan ons hierdie goed in die toekomst, kan ons daarna verwijs, kan niemand ons van die spore afhaal waar nie. Markus 11 sê Jezus, hy sê by vers 25, en wanneer jylle staan en bid, vergeef as jylle iets tegen iemand het, so dat jylle vader wat in die hemel is, ook jylle oortredinge mag vergewe. Maar as jylle nie vergewe nie, sal jylle vader wat in die hemel is, ook jylle oortredinge nie vergewe nie. Nou dit klink nou in strijd met wat ek so pas gesê het. Sê net vir my, wanneer het hy dit gesê, voor of na die kruis? Voor die kruis. Wat het voor die kruis gegeld? Die wet. Wat het die wet gesê? Die wet as ons terugverwijs, sommer opsommender wijs na die wet, dan sien ons, dit word mooi opgesom in Deuteronomium 28, waar die Heere sê, as jy solgvuldig luister, en as jy my geboeie hou, dan sal ek jou sien. En as jy dit nie doen nie, sal hier die vloek oor jou kom, onthou jylle. So dit was die voorwaarde van die wet, ek het gedoen, ek het presteer, om te kan ontvang. En nou het Jezus gekom, en, en nou hoor nou onder die wet, wat sê Jezus? As jylle vergewe, sal God jylle vergewe. As jylle nie vergewe nie, kanseleer jylle jylle vergifnis. Sien jylle die beginsel? Right. Maar nou het Jezus gekom, en Jezus sê, ek kom om die wet te vervul. Pleroe is die Griekse woord. Hy sê, ek kom om die wet af te handel, vol te maak, tot voltooiing te bring. Hoe doen hy dit? Hy neem al die, die wet, die wet het sekere vereistes. Die wet sê, die siel wat sondag moet sterwe. So wat doen Jezus? Jesus vat al die siele wat gesondig het, sondig en gaan sondig. Se sonde op hulle. Hy vat al die oortreding en die ongerechtighede en die misdade op hom. Hy dra die straf daarvoor, tot in die laaste toe, gehoorzaam tot die dood, die dood van die kruis, ter helle neergedaal. Hy doen dit alles, hy neem dit alles op hom, so hy ons rechtverdig, God maak hom sonde, so ons voor God rechtverdig kan wees. Sien jylle die beginsel? So, nou het hy al die goed op hom geneem, hy die wet volbring, hy die wet voltooi, die vereistes van die wet is nagekom. Right? So wat was die wet nou? Nou die wet verval. Nou sê hy, aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, waardoor ons moes presteer om te ontvang. Hy sê, weens die swakheid en die nutloosheid daarvan, omdat die wet niks volmaak gemaakt in Hebreus 7, 18. Hy sê, omdat die wet niks volmaak gemaakt het. Hy sê, maar aan die ander kant, waar ek en jy vandag is, is daar een beter hoop, waar dier ons tot God nader. So as ons, eh, Markus 11, as iemand vir jou Markus 11 aanhaal oor vergifnis, ja man, ons, ons vergewe, maar ons vergewe nie nou om vergewe te word nie. Ek wil jy met dit mooi hoor. Jy vergewe nie, so God jou vergewe nie. Jy vergewe nie iemand wat in jou onrecht gepleeg het, so God jou kan vergewe vir al die onrecht wat jy gepleeg het nie. Jy vergewe, omdat God jou vergewe het, en die ou wat jy moet vergewe ook vergewe het. Omdat al die onreg vergewe is reeds. So al wat ek doen, ek stem net met God saam. So eintlik wil ek vir jou sê, vergifnis kry 'n nuwe baadjie vandag. Ek hoef dit nie meer vergifnis te noem nie. Ek kan dit noem ek stem met God saam. En wanneer as ek met God saamstem, vergewe ek. <laughs> Want hy vergewe, sien julle. So dis afgehandel. Eh, Markus 11 is voltooi, prys die Here. Nou gaan ons na die tweede skrif toe. Nou is die 5 minute al 2 van verby. Johannes 20, kyk gauw saam met my na Johannes 20, Jesus staan uit die doodheid op, nou het hy dit gedoen, hy die wet volbring, en nou sê hy die kostbare ding, hy blaas op hulle, hy sê ontvang die heilige gees, hy sê by vers 23, Johannes 20, 23, Hy sê, as jylle die mense hulle sondes vergewe, dan word het hulle vergewe, en as jylle die mense hulle sondes hou, dan word het gehou. Nou is dit nie die wat hy gesê het in Markus 11 nie, maar nou is dit ander kan die kruis. So wat bedoel het? Wat beteken het? Hy sê, as jylle die mense hulle sondes vergewe, dan is het vergewe. Ek wil jy met iets verstaan. Wat het hy vir Petrus gesê? Alles wat jy op hierdie aarde bind, is reeds in die hemel gebonde. Alles wat jy op die aarde ontbind, is reeds in die hemel ontbonde. God het reeds alle sondes vergewe. Reg? Maar nou hou ek dit teen, kom ons vat vir my en enda. Enda het iets gedoen aan my, en ek hou dit teen haar. Hy sê, as jylle die mense die sondes vergewe, is het vergewe. As ek haar vergewe, dan beteken dit dis weg. Dit bestaan nie meer tussen ons nie. Versoening is moontlik tussen ons. Die liefde blom tussen ons, hoor julle. As ek haar nie vergewe nie, dan sê hy is die sonde gehou. Wat s'ie gevolg? Dit het geen effek op God nie. Hy het klaar die sonde vergewe. Dis afgehandel by God. Hy moenie hy gaan dit nie terugtrek nie. Dit gaan geen verskil maak by hom nie, maar wie wat doen dit terwyl ek dit hou? Is dit gehou? Ek bind myself daaraan en ek bind haar daaraan in ons verhouding en ek en sy sy verhouding kan nooit terechtkom nie, want die sonde blijt tussen ons staan, en ons hou, ons hou daarvan aan vast, en God sê, ek het het lang al gelos, so ek sê, kom hier terug, nieuwe baiekie van vergifnis, hier ek stem met die saam, hoor hier die beginsel hier so, dan is daar nog een woord, die laatste een, ek het gesê, goed, Matthies 18, kyk gauw in Matthies 18, ek doen dit nou net vir volledigheid, halwe mense, dat ons, eh, dat ons hierdie ding net, net vandag eenmaal in die bed sitte, Matthäus 18, vertel Jezus vir ons hierdie ding, hy sê, vers 23, daarom word die koninkryk vir die hemel vergelijk met die sekere koning wat sy dienstnechte wou afreken, en toe hy afreken, word hy een na omgebring wat 10.000 talente skuldig was, en omdat hy nie kon betaal nie, gee hy sy heer bevel, dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die dienstnecht neer, en buig vir hom neer, en sê, Heer, wees langmoedig met my en ek sal die alles betaal. En die Heer van daar die dienstnig nou, het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwijtgeskeld. Maar toe daar die dienstnig uitgaan en een van sy mededienstnig te vind wat om 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal wat jy my skuld. Sy mededienstnig te val toe voor sy voeten neer en smeek om en sê, wees langmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie maar het gegaan en om aan die gevangenis gewerk totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy mede nie snerste sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer om en sê vir hom, jou slechte dienstneg, al hierdie skuld het ek jou kwijt geskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienstnegde ook barmhartig gewees het, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het om in toren oorgegeen die pijnigers, totdat hy sy betaal alles wat hy skuldig was. Hy sê, so sal ook my hemelse vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergewe nie. Beteken dit nou, dat ons, as ons nie vergewe nie, dan gaan die Heere ons oorgee aan die pijnigers nie. Nee, hy het vergewe om nooit weer aan te dink nie. So, as ek jou nie vergewe nie, gaan God my nie oorgee aan die pijnigers nie, maar wat gaan die gevolg wees? ek gee myself oor aan die weinigers. Hoor jy? Ek martel myself met die oortreding. Dit leef in my gedachte, dit leef in my hele weese. Ek gee myself oor en oor en oor, en ek leid die pijn in die ellende van hierdie oortreding. Hoor jy, wat sê Paulus Timotheus? Moe nie gemeenskap hou met die sondes van ander nie. Ek, ek hou gemeenskap met die sonde. En wie wat? Ek beland tussen die pijnigers. En ek word gepeinig. Wie wat? ek kan, jy kan vandag uitstap. Iemand het een dag gesê, as iemand tegen my oortreed en ek vergewe om nie, vergifnis is soos een sleutel. Die oortreding wat hy tegen my gepleeg het, kom ons beskryf het so, Dier dat hy tegen my oortreed, het hy my in een cel toegesluit. Hy het my, hy het my ingesluit in die oortreding in. Die oomlik as ek vergewe, sluit ek die cel open en ek is vry as ek nie vergewe nie, gooi ek die sledel vir hom, en hy loop daar buiten rond, hand in die sakke, en hy het vrede met my, en ek bly sit in die sel. Dis die effect. Dis nie Godse straf nie, Jesus het ons straf gedra. Maar Paulus skryf vir die Romeine, en dan sê hy in Romeine 1, daar van, by die vers 20, so, want ek gaan nou nie daarna toe nie, want dan gaan jylle sê, ek het nog een extra skrif bygezet. Eh, uh, daar sê hy, hy sê, omdat hulle God nie in gedachte gehou het nie, daarom het God hulle oorgegee aan hulle eie begeertes, hulle eie gesintheid. Baie keer is my begeerte negatief. En we sê, jy, as my begeerte vir vergelding is, dan sê God, het is jou kese, ek gee nie dwang nie. Dan gee my oor aan die begeerte van vergelding. En hier sit ek in die tronk, en het is vrek moeilik om te vergeld sien die tronk sit. Jy moet los wees om te vergelding so kom los, maar as jy los is, jy sien, ek wil nie meer vergeld nie, is nie, is nie meer nodig nie, ek vertrouw vanmorgen, dat ons hierdie ding eenmaal in die bed sit, en besef, kom ons maak het net vast, Romeine 8, 28 is jou sleutel vandag, is waarmee jy huis toe gaan, ek het God lief, alles sal vir my ten goede mee werk, en as daar onrecht kom, as daar teerspoed kom, as daar aanslaak kom, en het gaan kom, ons leef in een gebroken wereld en daar is aanslag van die vijand, hy loop rond sy bril in die leeuw, onthou een ding, as jy God lief het, sê God, ek laat het vir jou ten goede meewerk, moet die ten goede meewerk nie tegenhou, dier nie te vergewe nie, wees vinnig om te vergewe, so dat die prop kan gaan, ek wil, jy moet sien, die vergifnis, die besluit om te vergewe is die prop, so dat Godse geest, my kan deerspoel, so dat God die goeie te voorschijn kan bring, wat ver is, bo wat ek kan bid of dink, prijs die Heere. Vader, ek dank u. Hoe vol is die woord nie? Hoe heerlik ons dit nie om vry te wees nie? Heere, ons is dalk, sit ons hier vanmorgen, en ek het nodig om hierdie besluit te neem te vergewe. Heere, dan sit nou die geleentheid, wat ek sê, Heere, ek voel nie so nie, my wees is in opstand daarteen, maar ek kies, ek kies vanmorgen om vergewe, want my hand is in die hand, en ek weet, hy laat het vir my, ten goede mee werk. Dankie vader, dat hy alles, alles, ingesluid het in die kruis, alles wat het leven in godsvrug dien, alles wat leven in oorvloed is, en dit ons deel is, dat ons het kan om hels vermoorde, ons eer hy daarvoor, ons eer u vir u leiding wat in my plek was en dat die leiding wat daar nou voor ons oor is, die aanslag van die vijand en die neerleef van die vlees en die doodmaak van die lede wat op aarde is, Heere, is nie vergelijkbaar, is vir ons een niks, teem oor dit wat hy vir ons geleid het. Ons aanbid hy, ons eer hy, dis wat oor ons kan sing, hy is ons koning, in Jesus naam.